Узбоч ад шырокага тракту, які вядзеў гандлёвае сяло пілятічы, ляжыць закіданая снегам вёска кавенькі. Наголлі разложастых і груждзічак, яны як дубы тут, белая мярэжа інею. Гурбамі занясло парканы, плятні, вуліцу азначае вузкі санны след між прыземістых хат паліцыі ў кавеньках няма паліцэйскія гарнізоны пры валасных управах уся ўлада ў вёсцы стараста иван буян зімовым над вячоркам ля хаты старасты запыніліся двое пастаялі агледзеліся падаліся ў двор ужо калі зусім змерклася то увеснічкі прашмыгнуў яшчэ один. Гэты апрануты ў кажух і разлезлыя валёнкі ішоў не дарогай, а па лёдзе замерзлай рачулкі. Нарэшце збоку мястэчка падышло яшчэ двое новых. Гэтых стараста сустрэў на вуліцы, павёў хату сам. Чысты пакой у буяна, на старасветскі манер з вялізнай печчу і палацямі. Палаці пад самай столлю залезці на іх можна толькі з печы. Уздоўж дзвюх сцен дубовыя лавы на драўляным ложку гора падушак. Тыя, хто прыйшоў раней, сядзяць за сталом з холаду частуюцца самагонкай. Ладная бутля. На вайны ў такіх прадавалі, адэкалон парикмахерскім распачата ўжо бутля да выпіўкі і закуска добрая вашаная капуста огуркі с крылікамі нарэзанае сала шелях не распранаючыся ідзе да стала вітаецца чарнявам у валюжачу былому сакратару сельсавета спіляціч і На выгляд гадоў 25 жыве цяпер не ў пелятічаха ў сваёй вёсцы азяркі лясной глухой. Настаўнік Батура маладжавы, вайсковага пакрою сіняй гімнасцёрцы, ён нядаўна вярнуўся з акружэння, таксама з пелятіч. Гэта ён ішоў рачулкай трэцяга круглатварага ў вышытай даматканай сародцы, шэлях не ведаем. Запытальна глядзець то на валюжыча, то на драгуна, які распрануўся ўжо і сеў за стол. Свой, рекомендуе круглатварага валюжыч, я прывёў. Здароў лісавенко, вітаецца з незнаёмым драгун. Я ж цябе ведаю, загадчык райза. З бярэзнікаўскага района так? Апошні год я в Бластоцкай в области быў, працаваў райкамі. А цяпер дзе? В озерках, Жонка адсюль. Вось ім цяпер! Ківае лесавенка на валюжыча. Самкова няма, пытае шэлях. Не прыйшоў. Можа, падыдзе. Сустракаюцца не ўпершыню і валюжач і батура прыходзілі ў мястэчкам навіны хорошие пачынае шелях лепшых не трэба на тварах напружанае чаканне драгун наліваю шклянки усміхаецца чырвоная армія перайшла ў наступленнем под москвой немцы отступаюць валюжачу скотчу трасе за плечы батуру лесавенко вытирае далоня слязу иван прокопаович не цягні просіць валюжыч конкретней вызвалены клін, серпухаў каленін. Наступленне працягваецца. Ну дзякуй вам, валюжыць падымае шклянку. А давайте за радость! Гаспадара трэба пазваць, гаворыць драун. Пачакайце, выскачыўшы на двор, варочаецца з буяном. Чу Іван Петрович, Немцам под Москвой зрабілі шурум бурум, як некалі французу. Дай жа Божа, бо я да палавіны наліваю пустую шклянку. Хутчэй бы чокнуліся, выпілі. Боян, закусіўшы агурком, зараз жа выходзіць. Ён за вартаўніка, да і наогул лічыць, што лішняга не трэба ведаць. Пара і нам гаворыць валюжыч. Як з пашпартами Іван Пракопаіч. Паліцыя да нас пачала заскакваць. Пазаўчора былі нюхаюць. Якубоўскі з чырвонаармейцамі ў зямлянцы, абмерзлі хлопцы. Прывесці ў вёску небяспечна без дакументаў схопіць. Дрэнна з дакументамі ва ўправе нікога свайго няма. Ён жа цяпер не ва ўправе, Іван Пракопаович паказвае на драгуна. У агранамію перавялі. Ліпы не навучыліся рабіць. Тут трэба мастак, ды да і небяспечна з ліпай. На хвіліну змаўкаюць, чуваць, як у пярэднім пакоі на печы вогкая гаспадыня. Прыёмнік установілі, пытае валюжыч. Зводкі записывайте, А я буду хлопца падсылаць, пусцім па руках, як тады газеты. Няма прыёмніка яшчэ, намацваем. Зводка адтуль прыходзіў чалавек ад Ермаловіча, ён у акцёбскім раёне. Некалькі атрадаў там. Што яшчэ новага? Трэба раённы атрад, гаворы чэлях, такая дырэктыва. Раней вясны не выйдзем, Іван Пракопаіч, валюжыч хмурнее з твару. Мала яшчэ людзей у лесе не пратрымаешся. Тут другая думка ёсць, якая? Валюжыч пераводзіць позірк з батуры на лісавенку, тыя згодна ківаюць пора немцам памацаць рэбры каб як-небудзь швальбе выманіць мястэчка старасту гарбацкага спалыкавіч таксама трэба знішчыць жыцця няма пастаўку немцам вывесущу нават перавыканаў солдатак здзекуецца двух настаўнікам немцам аддаў без следу зніклі Ён у ваша касаревіча правая рука, пацвярджае Батура. Днюе і начуе там касаревіч. П'янствуюць, жанчын гвалцяць. Касаревіча мы самі. Шелях опускае кулак на стол. Склады знішчальнага батальёна ён выдаў. Падпольшчыцу Дянісаву таксама. Што чуваць пра Анкудовіча? У дамачоўскім атрадзе дзейнічаюць дробнымі групамі. У анкудовіча сем чалавек. Старасту ён нам паможа. Упусцілі анкудовіча, уздыхае шэлях. З нашага батальёна а ў чужым атрадзе была база для атрада. Як убоўскі не горшы, Лейтенант ведае вайсковую справу, каб удалося перазімаваць, документы трэба. Хоць бы месяц пожылі хлопцы ў вёсцы, адагрэліся, ад'еліся, Тады Янкудовича перацягнем. Выпіваюць, весялеюць, Цьмяна гарыць пад столлю лямпа васьмярык, За сцяной на дварэ парыпвае валёнкамі па снезе буян. Між іншым гаворыць драгун устаючы. Пачынайце прапаганду. Нямецкая палітыка наконт зямлі ясная, зямля ўся нямецкая. Тыя, хто будзе яе апрацоўваць як бы арандатары. Кожны мае права ўзяць 5 гектараў, трох гектараў ураджай немцам увесь з астатніх двух 40 процентов. Вось вам нямецкая ўлада, гаспадарчыкі, не разжывецеся. Драгун выходзіць першым.